Studenta nutrajo por la nascota bebo. Nuxoi estas sanai, cae pli fortigas la memor capablon. Tio validas ec por nascotai infanoi, kiel tion montras studajo. Se gravedulinoi pli ofte manjas nuxoin, tiam la idaro, ce pli i testoi, montras pli bonain test rezultoin luxoi estas eta inutraj bomboi. Ili en havas multe da grasso, cae da calorioi, sed ancau multa insanain en havajoin. Proteinoin, vitaminoin, mineraloin, cae nesaturitain gras acidoin. Studajoi montras, che ili malaltigas la riscon por alta sangopremo, por diabeto, cae cancero precipe la cerbo shainas profiti de la nutrajo. Nuxoi laudire protectas contra o demenso cae aliai cognai malsanoi. Ciel es floristinoi de San Instituto in Barcelono scribas, en sia jus aperinta studajo, eblas supposi che nuxoi estas utilae ancao iam al iuna elvolvigianta cerbo, ec iam en la patrina sino ciu tio vere estas trafa, tion la teamo prilumigis per datumoi el hispana esplor proiecto pri infanoi cae medio. Oni usis la datumoin de pli ol 2200 patrinoi cae la concerna idaro. En la unua cae la lasta trionoi de gravedezzo estis encetitai la nutro cutimoi per demandilo sub puncto pritractis demandoin prinuxoi cae semoi, ciel juglandoi, migdaloi, ternuxoi, pincernoi, cae aveloi. Unu porzio correspondis al proximume tridec grammoi. Oni crome notis aliaen influ factoroin, ciel corpa mas indexo, socia fono, educado, cae aliai vivo cutimoi. La neuropsicologia evoluo de la infanoi estis pli controlita per normigitai testoi, en la agio de dec hoc monatoi, de quin cae hoc Cetio atingis la plei bonain resulto in knaboi, gecnaboi, cies patrinoi en la unua triono de la gravedezzo estis mangintai plei in nuxoin, nome proximume tri porzioin en semaino. En tiu frua faso de gravedezzo, exterae influoi shaine pli forte efficas, ciel tion montras ancau aliai studagioi. Se oni statistiche calcule el prenis la clerigion cae la ofte generale pli sanan vivo stilon de la nux mangiantai patrinoi, tiam la effico de la consumo de nuxoi ja restis iom pli malgranda, sed gi restis signifa, scribas la autoroi de la studaggio. La causo por tio trovigas versaine en certai en havai substansoi, kiel fol acido, cae omega-3, cae omega-6 gras acidoi, tiui consisteroi abundigas precipe en la nerva histo, aparte en la frunta lobo de la cerbo. Tio utilas alla memoro, diras esploristino. Tamen tri porzioi danuxoi en semaino ne estas aparte multe, laula esploristoi. La hispanae directivoi prinutrado recomendas iom pli. Compare cun la cetera Europo, la hispanoi mangias pli da nuxoi, nome average quar como hoc gramo in entago. La averagio europano ali flanque mangias nur du como du gramo in. differenzoi speguligias ancao en la naziai recomendoi prinutrado. Exemple in Austrio, nuxoi trovigias sub la puncto grassoi cae oleoi e kiwi oni consumu nur unu gis du culer pleno in tage. Aliai landoi, cae celcai san expertoi, ali flanke recomendas tutan man plenon da nuxoi cae semoi en tago.